En dit is die konings van die land wat die kinders van Israël verslaan en wie land hulle in besit geneem het oos van die Jordaan, ten sonop, van die Arnonrivier af tot bij die berg Hermon, en die hele vlakte ten die ooste, Sehon, die koning van die Amorite wat in Lesbon gewoon het, wat geheers het van Aroer af wat aan die kant van die Arnonrivier lee, van die middel van die rivier af en oor die helft van die Elia tot bij die Jabukrivier, die grens van die kinders van Ammon, en oor die vlakte tot by die kane Rotsee, na die ooste toe, en tot by die seerert van die vlakte, die Suidsee, oostelik in die richting van Bithangu, se mot en teen die syde onderaan die hange van Pescha, en die grondgebied van Och, die koning van Basan, uit de oorblijfsel van die Refa Ete, wat in Astarot en Eder, gewoon het, en wat geheers het oor die gebergte Hermon en oor Salka en oor die hele Basan tot bij die grens van die Gesirite en die Ma, Gotite, en tot die helft van Gilead, die grondgebied van Sion, die koning van Jesbon. Moses, die knag van die Jere, en die kinders van Israël het hulle verslaan, en Moses, die knag van die Jere, het het as een besitting gegee aan die Rebenite en die Gadite en die halve stam van Manasse. En dit is die konings van die land wat Hoosja en die kinders van Israël verslaan het, diskant die Jordaan na die weste toe, van Baal, al gat in die laagte van die Albanon af tot bij die Kaalberg wat oploop na sy toe, en Joshua het dit as een besitting aan die stamme van Israël gegee volgens hulle afdelings, op die gebergte en in die veld en in die vlakte en aan die hange en in die woestijn en in die Zuidland, die Hetite, Amorite en Kana, Niete, die Veresite, Jebite en Jebesite, die koning van Je, Regu, Jen, die koning van Ai wat langs aan bid el lee. 1, die koning van Jerusalem, 1, die koning van Hebron, 1, die koning van Jarmut, 1, die koning van Lachis, 1, die koning van Eglon, 1, die koning van Geser, 1, die koning van Debir, 1, die koning van Gedir, 1, die koning van Lorma, 1, die koning van Arad, 1, die koning van Libna, 1, die koning van Adelam, 1, die koning van Makta, 1, die koning van Bethel, 1, die koning van Tapioch, 1, die koning van Jefer, 1, die koning van Afek, 1, die koning van Lazaron, 1, die koning van Laden, 1, die koning van Osor, 1, die koning van Simron Meron, 1, die koning van Achsaf, 1, die koning van Teonach, 1, die koning van Megdu, 1, die koning van Kedes, 1, die koning van Joniel, bij die Karmel, 1, die koning van Dor, op die hoofveld van Dor, 1, die koning van die heidene bij Gilgal, 1, die koning van Tirsa, 1, al die konings saam, 31.